Sang Cuang Teraskin Dina Carita umi Winara Kanggo episode Salajengah Semangat Agung apa Parada panjang ya pan ammpu Omuraa sapapa panjang kalur nem caca ungtung Carita nucan laksen na jenngan anak eta ki barangan trangkalayan ini barang ngantri Perlakonan gundam catur di salahpeting petapannya kali pucang masalah pariwana atauterapi masalah impimpi inini baranganring nyat anak ke ke wajar manrek boga na kolot naken atau warek boga kauuntungan ya may na temembalan anakak di barangan terang ye Nini Ye sinini nyat nyarita ular reka mana karep inini ular reka mana karep Cakaki tetap sini ini malahmenteek boga naka kolot na kenya tanah urang terek Boga kauuntungungan sebabguna kaya orangrang tenya tanakanata tahunan di darah dica peta tembalanna sini dicekali tembalankirektinana on coba retina Ayo nama Cakaki orangnya tanah atlah layar weddingdinning ombak aktuai nama saya orang cuang tinggalan orang juang ilikantata heang un um, ganncanacarita gancang caritaken eteta ake barangan terangnya tanah turut karenakahaha yang nasini di barangan Tri main bakal unur Tindo slopeting petapan bakal Mariksa kenyaatanan attu tata tahunan anu did darat anu dicai Arita tahunanudi darat jenngan anak pilegetanpisa belakang pilanyonan piruangan picublukan nyatan anu nomor 1 jenngan anak garogol Aki barangan pra kalau yang mil barangan Triima ynya tanah lebat leweng kaluar leweng turun gunung naik gunung tinggal yang tak na dia Etnya tanah papar pisantata anaku di daratan Boh pi lege tan anak anak boh pi se belakang anak boh piyonan anakak bohpir cubukan anak boh pi ruangan anak. atan apinya tanah lo nomor satu garogol etannya tanah aki barangan terang barangnya tanah at mi karenanan anu nomor satu jennengan Nagaraogoling tinu tebihnya tanah katingal tinnu Angangga eta Digaraogol ayaunga bapla baiknya tanah atur ranggahnya tanah sampai tepung atuhnya tanah pin sa ruangan aki barangan terang kali pokasauran Waduh itu dinata tahunan unya tanah di negara ru ayah sapi bantengginang panjanguh asupnya tanah-atan tahunan ini barangan tering kali berapabatbit berapa disereg gua aki barangan terangnya tanah atnya bin tahunan nomor satu jengan Nagaraugo barang brenya tanah Kaingi dungkap panah garo golnya tanah etan ngabablangnya tanah at disangka sumuh sapi banteng ginang manjnya naki baranganren moohok matasi moto molook ke Bangka dulu barinya tanah atuh amarah tek kala gila iya aki barangan terangnya tanam molookbangka du molotton mata si meten bari amarah kaklagila tembalanan aki barangan terang bo ini tadi disangka tadinya nanya tanah bo disangkaku syyaknya tanahuh ka tinggali tinu tebihnya tanah kattingal tinu anggap anungabablangnya tanah ayadina Jerorogol Sugan tes sungu sapi banteng Kidang manjangan be manusa sahnya tanah yennu murid peci tebellang bayahang unapnya tanah kekulanya tanah ayam manusa tas ngalah tunggul Mer teka bawa di tanadinarogol urang haha manana ka Nabi sun gantenya tanah sapi banteng Kidang manjangan tangkuk tunggul ayahdina kargol be ah Ni percaya kasih aki boro-bororek kayaka kauntungan ulang-urangnya tanah kalah karungi nawan sabanda sini nih guys seret Gusaki kiap garo gol urangnya tanah ayayu menempatan takuk tunggul tuh ini aki aye Nanu di dar tanpas ditengahlian bar pisan memang ke ayaaki ayeuna urang cuangninglian anudinawat hmm. Kabbina Biate ini ka binte ini Atu nu akhirnya nyata aki barangan terang na nurut cipucung Mana nyata na atu etan ini barangan antri Mangsa narita tanah kali kane berabat pribik Berabai nyatana tuh ya bakal ngilikan tatahena udina cai Eta guna kayana tatahenan anu dinacai Jenengan anak buwuk dongku bubuk kedang koong oyo cair jaring anco jengsaban jengsaabana tata henan Udina sampai ngalakonan di teleman KB dilikan Kek kuki barangan terang Pabar bisanya tanati aya boro-boro aya la gede para nu asupge nah ininikaraku sini ini mana coba bayar keuntungan anak orang di mana coba boro-boro aya la gede boro-boroki cobaan di nata tahunan urang nomor satu jenngan Nana baddodon Aduh di tempat kenya tan Nadina akar memang nyatan atuh dikali pucang Waduh eta sini ini ye Nini Los kan itu gue sini nih los los los los los los los kan itu. Gue sini nih kan itu. Modar padoli hante. Aki ulah kitu cak aki aris ini aris aki tetega maka sini ni. Atu wayahna si aki nyatana anu kedah ngilikan. Lunta aki barangan terang nyatana ayeuna bakal ngilikan tataheuna nu nomor satu jenengan anak badodon anu ditempatkeun dina handapun akar mingma tak di barangan terang teh kali gane saci cat saci cat saci cat dang dan cawat kali gane bakal na ter atau bakal na telu meta kana lewi atau napi kana nyata na muara di kali pucang Andu aja di ada penakar mimang kali gane koleang kujuban kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap kerlap ake barangan terangnya tanah atau teun milik kan tak tahunan anu nomor satu jenengan anak badadodon anu ayah di handa pena Karmina kali datang ke daratan dari etaki barangan terang barang datang ke daratan aduh Aduh Nini bahaya inini bahayabahaya bahya bahaya inini bahaya aki bahaya aya naonnya aki ku naon aki Waduh bahaya ini di bahaya Dina kataang urangnya tanah Dina wadodon anu ditempatkan Di adaa pun akan memang ayaah juridnya lawuri ayaah setan ngaro beda buku ngambai lewih salahe depannya tanda dicakalkuki aki Boka pantasken kadar takawawanaon Ari juridnya lawururi Ari setan ngaro beda Wah, ini ini kurang ngajar deh. Ih, ayah setan, ayah juring dan tanah sebelum bau Lo Loskan tunggu sini nih. Aki arisi aki rektega maka sini nih atu nah nasin ini bakal belum. Jung, modar kan dia, ya, modar kepada lihat dia. Aki ulah kitu, aki lamun benar si aki rek saledek sariak sabobot sapihanean aki atau ayeuna nah sini sinini mahayangnya ho jurignya lamun hayangnya ho setan ngarobeda. datang ke daratan. Tan ini tak, teri tahu tak, tangkik tak kesini ini. Tak curi nyala muri tak setan kan beda. Aki ayah nonya ini. Nu mana nu disebut juri nyala muri, nu mana nu disebut setan karo beda. Tak model gitu tanda rupa nata. Tak model gitu. Tak bukan bayi lewiti sana wede pak. Aki iya telain buuk cak aki. Nah, coba cobaan ini. lumut Ca aki anu nempel di hiji benda hmm. jadi lumut leresak kaki nempeldina benda benda naun ininya tanahing mangrupa petinya aki oh. petin ini leres aki be Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Bahaya. Ini bahaya, bahaya, bahaya, bahaya. Ia nyatana tung nyunyuhun hulu kau na atu yesiaki. Tata hena na di darat dicai guna kaya na siaki di darat dicai. Kakarek nyata na manggihan peti nyata na dina arepeun atanapi dina tata hena nurang. Boa, boa, boa, boa. boa buah-buah nyatana buah-buah hmm. Nini coba naon iya nyatana Atu eta nyatana peti atu gancang carita barang diilik disidik-sidik diilik dibulak balik kali gane breh nyatana eta peti-peti kendaga kencana mas Aki barangan terang nini barangan terang sampai ngalakon molohoknya tanaman sadar beam beam beam beam Nini bahaya, Nini bahaya, bahaya, bahaya, bahaya. Iya geni tanah peti kendaga kencana mas Nini lain bantrak bantrak. bantrak, Sebab iya nu ngabogaan nyatana peti kendaga kencana mas lain bantrak bantrak nyata lain manusia biasa. Iya santenanya tanah ter ratu nyatana atut nyata atut tendak menat. Boah-bunya tanah ayam mansa jahat Boah-buahnya tanah atuh ya ya mamaing kanyahonya tanah atuh ye dialungkan karena tataangurang beam Rekumah rekam perdayan ini buah-bunya tanah ayam mata-mata Urrangnya tanah kengah kegeluti penting kenagahir urangnya tanah ditewak. akhirnya orangnya tanah ditangkap sini nih asupkalawang hidung si aki me asup ka lawang hidung bahaya ini bahayawida cuang aung kedenya tanah-kanak tempat aki Ulah akilah pomaki orang lewi adada cuang dibuka y naoninaki wauh tan ini di kapapat bulan nini buka aki ulah buka aki buka sebab sini namanya tanah percaya 100 nyata na aki orang terek lamun terek boga nakal kolot naken bebak bagua kauntungan hmm. Nini lamun kitu na orang nyata na ngabuka peti nyata na ularek sembarangan yuk kurang cuang dibuka Di handa pun palasanunggal Dina tuh tugenya tanah atau pettapan orangrang naon sahabatbatna sebab orang kuung ngalakon nanti tigati-hati duga-duga jemper Yoga kuduaspanya tanah etak di barangan terang kelayan ini barangan Tri air na bakal ngabuka peti Kenga Kenncanamat waktu etanya tanah Di ada penpalasan unggalnya tanah atuh Dina tuhtugennya tanah petapan kali pucan barang etap peti dibukanya tanah wa barangangankala yangku ini barangngantri etap petinya tanah at ye barang dibuka tehh kali Ga nebre mangsan narita Kating ngalidina lebat peti do ayat tuang pinutra budak pujang kumaajengkin ya Ettadina peti Kenaga kencana pasnya tanah kat ayat tuang pinutra budak pujang kumaajengkinnya tanah nuju imut ngageleny Ninggalin nyata na atu eta kaki barangan terangkan nanti di barangan waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh nini nini nini nini Genin ye nyatana dinas lebatin kendaga nyatana ayat tuang pinutra nyatana budak bujangku malah jangkit, Beambe. Reku mereka pendaya naki. Ini nih. Aki urang cuang canda, aki cuang di kurang cuang di mongmong. -mong kurang cuang dicanda kurang cuang dimong-mong cak aki waduh sini nih rek sanggup nih nih sanggup aki sini nih mah terus terang bae sanggup nih aki atu nyata nak gancang carita atu yeun iya nyata nak tuang pinutra bakal dicanda eta eh, bakal dicanda nyata na iya. atu yeun ini barang ini barang antri tembalanan nini barang antring bakal ngabuka nyata na bakal nyada kita tuang pinutra Nini barang antring nyata nati tiga tiati duga-duga jeng peryoga nyata na waspada Kali gane nini barang antring nyata na atu ngawatak kali gane bismillah damal wiwitan Bismillah ada mawitan mugi Gusti ngawidian mugi Gusti ngawidian nyarioskeun pangaturan dadamelan pangeran pangeran ulangkung kersa sagana senantiasa Pangelaran langkung kersa segala manitiasa pepekesi dunia rosa Pepekesi dunia rosa me nulangkung kersa segala manitiasa pepegesi dunya rasa anak jeled bakal manaha anak je tersayang Widi Muntang Kadat Maha Suci Jujruk lacat tapak tadi Yuk juruk lacak tapak tadi as nyata asal tinur lahi Nur cahaya rasa wadah rasa rasa ngerasa rumasa sa kersaning maha kawasa kersaning yang maha agung kersaning yang maha agung sa mulane ker ngaherang kasoro hariwang dua bulan kergumulang dacan kene kasawang kantos ngantos hoyong anjatlan lu bulan gumulung lebat indungnya lindung daya bay pangjurung pasrah ke yang maha agung opat bulan mangrupa opat bulan mangrupa tapi kekedemi rasa-rasa tinung tiba panu jadi wawa rasa jadi ada rasa Lima bulan nembe usik Setik demi setik raga nyawa bibir itik Nempel sa Petak saetik Kenap bulan badai malikan Tun ngantos hoyong salik menawi bisa kapi milik rasa hirup takapi milik tujuh bulan maju kolot tapi soca temolotot lengentara coka cokot cuma wana sosorongot kadalapan bulan ngorang pan bulan ora kadunya tereng Umbara jauh Kelasasansara deketerasa Gubira degede rasa bubira salapan 10 medal Ayeuna Orok ngagoran salapan sepuluh medal ayeuna orok ngagora nini barangan terang nini aki barangan ting ayeuna ngangkat atu teta tuang putra katingan pinutranya tanah atau budak bujang malah jengkingnya tanah tina kendaga kencana mas diangkat kali gane barang diangkat tebre ayah pesopati si eh, eh, eh, kalayan dong sese Eta pesopatnya tanah tuang pinutra dicandak Pesopati dicandak, dok dicandak Hendaga kencana mas kali gane kelapat hilang tanpa karena lengit angin hilang kukumbang kaburnya tanah kabawa ku angin iya Ayin tanya tanah ki barangan terang kalayan ini barangan tring nyata lang tanya eta nyandak tuang pinutra tina kendaga kencana mas Ari hayat nyata arin ari ndogaya Ayeuna ditenden dina bongbok ranjang dicocokkan ku peopati Aja tanaheta tuang pinutra terus dibongmong terus ditimmbang ku aki barangan trangka ya kalyan kun ini barangan tim temlanki nya tanan di barangantrinkeki ye aki ia tuang pinutra urang cuang dimongmoong tuang pinutra u cuang ditimmbang cakaki ka ke ini kuyaki akike sini nih coba lamun ia budak sarekusin ini berarti sini ini bisa ngomomong ia tuang pinutra lamun ku sini ini channel tuh bisa sarejungkus ya akikuki bisa sare untuk cuang ketenan ca kakitannya tanan ini barang ngantri bakal ngomong-monng eta tuang pinutra bakalnya tanah dimang ta tuang pinura kali kan netanya tanah tuang pinuranya tanah ditimbang di wayang-mayaang nak mah ditimang di wayang-wayang ditimang di ragu-ragu ditimang mah nak di wayang-wayang ditimang mah di ragu-ragu indung ratu bapak elang ditimang di wayang-wayang ditimang di ragu-ragu lain-lainraga de Dora jaung mu gede bung jaku di ajar ba betil suang di ajar bail ce rem ini di kapapat Ayah budak segede itu majar mana neleng nengkung neleng nengkung gerak gede gerak jangkung segede mungkin segak jangkung majar maner diajar babe dia cegar mereka ke kampung aja ya, dia nyak ke sini dia darah pada lihat tuh kadia kenini Eta nyatana tuang pinutra kali gane tap de nyatana dicandak nyatana kuaki barang antrang bakal di timang de kuaki barang antrang teh kali gane Eta nyatana aki barang antrang bakal nimang eta tuang pinutra teh kali gane aduh ditimang mah ditimang di wayang wayang wayang ditimang di wayang wayang tadi timang di ragu gagu diragu-ragu Neleng nengkung Atana leng nengkung Gerak gede gerak jangkung Indung ratu Bapak elang ditimang di wayang wayang ditimang di ragu ragu, Ditimang mah ayena wayang wayang ang- wayang ditimmbang diagungagung di Mamah aye na di wayang-wayang ditim Ma ma diagung ngagung neleng nengku nelain nengkung gerak gede gera cankungbunggos gedekbung cankung Juanang dijar Susumpitre ta tuang pin Nutranya tanah budak Bu Jakung malahajengking di ayeuna di timangkus yakin majar manek gera gede gera Jangkung lamun guys gedemun guys Jangkungrek dijar Susumpiteta 2nya tanah tuang pinutra kali Ganyarebsar temmbalan annya tanah ini barang Atri Waduh aki budak sagede gitu majar maner diajar sesumpit coba rek mereka pendayan aja aki ya ak nini Ari sumpit mata bahaya, bahaya hmm, bahaya tuh lain kawasin ini Majar mana nyata narek diajar babedil coba nyata budak sagede itu rek diajar babedil jaga jager bae kau kampungan si Adi nyata nasi ini coba rek kumarek mana ya Ari susumpit mah apa kana gengnya tanah apa eh? bahya etanya tanah aki paraangan terngka lajar di barangantri terus satu bakanya reken tuang pinutrnya tanah at ye bakal nga damal ayunan yang cangke tambang ayunanlah mengenge tangka gunung salamet ngulon ka gunung cerrme itu tanahnya tanyu Aun asapronttosna tuang pinuttranya tanda disaikan di aun-ayunnya tanaheta kulon Nini barangan Tri Ayunnya tanah tambang Ayunan ngetanka Gunung Salamat Mulon kal Gunung cermen kalipendede temba anakak Nini baranganringing Aki reku menye reka pendayanyaki tuang Pinutra majar-maner diajar Susumpit cobaku main reka pendayanaetaki Nini Aunaki ke temuhan terus terang baiknya tanah siaki di mana ke tuang pinutra udang siakidugusbonya tanah Auna siakinya tanah bakal neangan pibahaan Supit siki rekneangannya tanah Tamiang sono yakirekna niangan tami yang sono bakal mangkatnya tanah tuhka gunung cupu Hujung Cipicung sawe tanan desatarajun didnyanya tanah ayat tamiang sonoknya tanah ayat tami yang pukurnya tanah-tah piam yang sono dandicaken ake barangan terang terusnya tanah milari atau tanya tanah Tami yang sono Mangka yang tanya tanah pugurnya yang sono nya tan air parantos candanyatati petapan gunung cupu Ujung Cipicung sawe tane desaju Ainanya tanah diwangun Ma rupanya tanah At mang rupanya tanah Supit pit Supit A parantosnya ganc cari tanya tanah parantos ngawangun Supit tuang pinutra kali Gade biar Udan tuang pinutra hudang kali gane kadenge nyatana eta tina bombo keranjang nyatana atu endog menyatana megar kadenge nyatana ciak-ciak sorah hayam Aku yaki barangan terang kalajan ini barangan teringa rawas bunga merwata suta bunga gunung anak. Tuang pinutranya tanah hudang Atuen eta anak hayamnya tanah medal atau eta tina bombo keranjang Pesopati kalapat ilang tanpa karana, lengit tanpa lebih ilang tanpa karana. nya tanah ini baranganring kamu mommong tuang pinutra tapi barangan terangnya tanah ngong-mong anak ayam poii ganntiiku minggu-minggu digantiku bulan bulan digantiku tahun etatnya tanah Nini barangan tring kalayanake barangan terang ngamomong tuang pinutra budak bujang malah jengking nutina salabating kendaga Etaki barangan terang kalayan ini barangan tring kali gane nyata nangah hula ngaraga menangah jentul ngahurung balun bingung nu temang hitung tu mana susanu taya sudana marga nu jadi lantaran Eta tuang putra nyata tuang pinutra budak bujangku malah jengking nyata atu ye tekan tenan ngarana atana pita can ngagaduhan ngarana aktif bar nganang yang kalau jadi di baranganring kali-karepok sauuran utun anaking papala kasep dede bager A nasi utun ula tarima payah tarima wayah utun ya siing ngerasa bingung teman ditungtungngerasa susah mana nutaya Sudan sebabnya tanasi uttung ke sakit dadeglayuanna si utuna itunya tanah-tanda ruana utun tecan gagauhan jenengan utun mana ainnya tanah siaki bakal masihan jenengan kasih utun kulu anaking papala kasep ula tarima payah tarima wayah anakki barang cop pakai gettes ka rasanya tanahak kutuang pinutra budak pujangku malahajengking Utinapetin Kenga Kenncana ma kaliepongan di Kan Tetek tanah tuang Pinutra Aki aki hampura aki putra-purun dipasiian jenengan tapi Putra Te Hoyong Sir ramkapian patamanan aki Waduh utun utun anaking papalakas Jadi sikutun pada pada daek tanah di pasian jenengan ku siaki merek mentasiram non ketampian pataman gitu tun. Leres aki gancang carita gancamu dicarita kenana. Aki barangan terang kalayan ini barangan. Atweta nyatana bakal mangkat nganter kenyataan tuang pinutra budak pujangku malah jengking menta siram ketampian patamanan atau iya tadi cari talakuna tadi cari talampan Eh carita dungkap nambah katampian patamanan. Barang dungkap na katampian patamana nyata aku atu ye jenangan ala tuang pinutra budak pujang kumala jengki. Kali kade tu maros nyata na kasih aki aki barangan terang aki. Ari iya teh nyata na nuka celuk kawun awun kawentar kalau kajana pria kata tangga negara tampian patamananya aki oleros oh, utun. Leres kulup anak king papala kasep. Leres, iya tampian patamanan. aki Ari iya kayu naonnya aki Cakluhur panggung jagjak peryoga teing akin di luhur tampihan Oh iya tenya tanah kayu Widara kayu Widara utun aki Ari itu dinal luhur kayu Widara satu naon nicak saya tenya tanah cagaga ho oh, itu utun itu tenya tanah burung tiu burung tiu ngaran Nah aku naon-anku aki putra panjenengan rek dipasihan jenengan eku siki Auna putra rek ngadangding sorangan putra rek ngajennenganken sorangan aki geratnya tanah jenenganken yen putra tenyandak Ti at ye kayu Widara Atatan api nyandak tina ye burung kitapianpata mana degera jenenganken atau ynya tanah putra ung Winara gitu kaulanmuwuun anaking papala kasep dede anaking dede dede Dede anaking outwe tanya tanah aki barangan terangngkalayanli barangan Tri wajenennganken tuang Pin nutrnya tanak budak pujangku malahajengking dijenenganken atau y di tampian pat Jenngan kenyatanannya dak Ti eta kayuwi darakalayantina burung tiu dijenangan kenannya tanah ciwana waktu etanya tanah barang maki barangan terangkalalayan ini barangan Tria jenangan kentuang pinura di jenengan kenci Wanya tanah kali Ga nggak geledung ngagelgang kalaubungabelgarnya tanah kalawan paternya tanah sampai ngalakonan ibur sampai ngalakonan nya tanah Aduhetalir ibaratnya tanah bumi oyak oh minyaksian karenanya tanah eta minyaksian budak pujangku malahajengking dinyatanu dijenngan kenya tanah ciungguinnya mangana Arita barangan terangkalajar ini barangan tera rasa bunga mewatas suta bungakunungan merwa tanah pinuraisnya tan jenekunya tanah tuang pinuranya tanden yang bangetnya tanah tuangnya Radenjung Winara nga jene Ayuuna bakal Mulang dari kapetapan Kali Puang Kau ringnya tanah kuki barangan terangkalalayan Kuini barangan Tri bakal tetap tuh matap deh di petapannya kali pucang pamiarsa anu mulia Dina carita Cunginara memang masih tangeh buah tangeh daun karena bantasna carita karena bantasna lalakon nah sahat nusa cium winara Waktu kapungkurnanyaeta Prabu Ratu Galuh Bondan Rayana Garwa Naon Pa Megetna Dewi Naganing Rulan Dewi Pangernyam Prabu Ratu Galu ngagaduan Tuwang Pinutra Raden Harangbanga Namum Prabu Ratu Galu dioongken kuno jadi papah Jennengan Anpatihrayaana Anu akhirnya nyatanang ngalakuran Perlog Salik di petapan Gunung Padang ngaku kengkai Panditata. Kai pandita nya tanah di perangan kuno jadi papati jenengan Na Galuh panutup Raja penyelang Nusa Kawitna di pasrahan nyatanaangguan keraja Nusa Kawitna di pasaran Garwasa 22 Jenngan na Kai pandita sampai ka di perangan Nu akhirnya nya tanah Kai pandita ngalawannya hente indittnya hente. narima Kandapan narima kasoran tapi lain Kandapan kupang awasa lain kasoran kupang nggak bisa kasoran ku kasabaranku kasadaran akhirnyanya tanah galuh panutup Raja penyelang sampai ngalakonan Kabalang gen gawang-alangnyaeta Gar naon pa Meget skan Nana Dewi Naganing Rumlan Dewi Panennya akhirnyanya tanah at jenengan nana hai pan ditan waya di petapan Gunung Padang Ning ningali nyatana anu tilas Garwana Jenengana dan Dewi Panrenya Anu dien kenyatana kagalpan utup Raja Panjalan. Katingali ke ngalakonan sare Tibra kira-kira apiye kai panditata kali gane ngawatak pangawasan ngawatak pangamsa Kapat ilang tam karena milu nyurup nga baju milu ngaraga Sukma. Di ragapangwakkan pinutri Nu gelis Dewi Pangernyap tilas karwana gancng na carita Ges milu nyurup nga baju ngaraga Sukma Dewi Pangernyap ka kandungan Nuhirna ditulung kunu jadi maruna nyata ku gelis Dewi naganing rum sampai ngalakon masingpati a aja perlayanya tanah atau diperwasa kusadulnya tanah kumarunukolot sampai ngalakonan gebrainya tanah atuh ngalahirkan tuang pinuttraa dilebatkan karena Kenga Kencana emas. hir dipal gen ya lebakalitandu besok pagi jaga baring ya datangkali pucang Nuhir aunnan nu dijenengankennyatina Kenga kencana mas ku aki barangan terangkalayan kun di barangan pamiarsa anu Mulia anu Sami mereng ke dia acara Atana napi anudanggu eh, ia acara m memang masih tangeh buah tangeh daun Kan bantasna carita Dina episode K2 orangrang Cuang Terasskri Sebab Yu Cungguinara besok pagi jaga baring bakal ngadu hayam di Karaton nyata rejeng Ratu Anom hariang bang Besok pagi jaga baring bakal dungkap nyaeta kapattegalan alias kal lebak cipa mali sumangga u cuang dugi kadiebae Dina carita Cungguinara Kirang sarang langkungan. Seeur sauur anu tekakur lobat cari tandu tekaeka nadada dihapuntan anusa gengagegna Cagurang Cuang tunda di pungkas kuabillahhi topi Waldaya Assalamualaikum warahmatullah tallah wabarakatuh